บุ๊กทูหกสิบสี่เชชสเดชิมคตุรการปฏิเสธหนึ่งเนกินิสเวียนัสผมไม่เข้าใจคำศัพท์อชเนสุปรันตุโ o จผมไม่เข้าใจประโยค Aš nesuprantu sakinio. ผมไม่เข้าใจความหมาย Aš nesuprantu reikšmės. คุณครู Mokytojas. คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ a š suprantate mokytoją? ครับ ผมเข้าใจท่านดี Taip, aš jį gerai suprantu. คุณครูมูกิโตยะคุณเข้าใจคุณครูไหมครับอร์สุปรันเตเตมูคิโตยะครับผมเข้าใจท่านดีเทปอาชียาเกเรสุปรันโตผู้คนชมูนิสคุณเข้าใจผู้คนไหมครับ Ar suprantate tuos žmones? ไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับ Ne, aš jų gerai nesuprantu. เพื่อนหญิงแฟน Draugi. คุณมีแฟนไหม Ar turite draugę? ครับผมมี Taip turiu. ลูกสาว ดุกตีคุณมีลูกสาวใช่ไหมอาร์ตูเรตดุกเตรีไม่ผมไม่มีลูกสาวเนะนตุรอ